mwahisemwo isanganiro biradushimisha mwiriwe bakunzi ba radio isanganiro tubaha ikaze mu makuru yacu kuri no murango agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ingingo y'umukuru w'igihugu yo kuronsa abakukuruke mu kazi ka leta pansiyo ingana n'umushahara bahembwe mu kwezi kwa nyuma bakiri ku kazi iri hafi kuja mu ngiro n'ihumure rya Prosper Ntawagwamiye umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta hari mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego cyabaye ejo ku munsi wa gatanu mu ntara ya ngozi ikiringo cy'amezi atatu nicyo gihabwa umuntu yafatiwe ibintu n'ikigo kigejeje gutoza amakori n'amatagisi robert kugira eh, kuba yitunganije ashobore gusubizwa ibintu byiwe arisha amande n'amatagisi asabwa byashyikirijwe na ferna remesho n'umushingwamanza asigura asigura ko umukomiseri mukuru wa Aubert ashobora kongera ko ikindi kiringo mu gisata cy'umutekano rutangura ano makuru umwigeme azwi ku izina rya aline kaneza w'imyaka mirongo itatu n'ine yarishwe akerewe izosi hari nk'igihe cy'isaha imwe y'ijoro ry'uyu wa gatanu ku mutumba wa mugozi komine n'intara ya bururi uwo mwigeme ngo yategerewe n'abantu bataramenyekana bamukerera bakoresheje umupanga ageze hafi y'imuhira mu gacimbiri ka gatanga kuri uwo mutumba nyene nk'uko inkuru ziva mu muryango wiwe zibivuga zikemezwa kandi n'igipolisi abaharanira agati y'akazi na muntu bururi cyo kimwe n'umuryango w'uwo yaraye yishwe basaba ko hokogwa amatohoza kugira abamwishe bahanwe hisunzwe amategeko mu gipolisi bururi bavuga ko abamwishe n'icyo bamuhoye bitaramenyekana ariko ngo umuntu umwe bivugwa ko batahanye n'uwo mwigeme muri iryo joro bava mu gisagara cya bururi yamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza leta y'u Burundi irahumuriza abibaza ryari ingingo y'umukuru w'igihugu yo kuronsa bageze mu zabukuru bakoreye leta pansiyo ingana n'umushahara bahembwe mu kwezi kwa nyuma bari mu kazi izotangura kuja mu ngiro mu kiganiro cy’abavugizi b'inzego kuri uyu wa gatano ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta Prosper ntawugwamiye yamenyesheje ko iyo ngingo iri hafi kuja mu ngiro ubu ngo hariko hategurwa ingingo mperekeza kugera iryo umukuru w'igihugu yavumereye rizoje mu ngiro atagatotsi Prosper ntawugwamiye ni mukuru akaba n'umuvugizi wa leta murazi yuko nyine icubahiro umukuru w'igihugu igihe yashikira ubutegetsi yari yamenyesheje ko yipfuza yuko umurundi agiye mu zabukuru niba uriye uriyoronka umushahara ungana n'uwo yaronse umushahara we wa nyuma iyo ntumbero ijya yarafashwe kandi ni ntabanduka gusa ikiro kirakoga ubu bariko baraheraheza amategeko mperekeza y'iryo tegeko kugira ngo rijye mu ngiro kuko kuvuga ikintu ni kimwe hama itegeko rigishyira mu ngiro ni ikindi twavuga ko iryo tegeko ntiryanyarutse nk'uko abantu babyibaza kubera hajyamo ibintu byinshi byigwa ariko iyo ntumbero ubu yaratanzwe ribaza yuko mu minsi idatebye iryo tegeko rishyira mu ngiro iyo ntumbero yafashwe rizoba ryabonetse kandi rinonosoye rimeze neza narirya uburyo bwategekanijwe hariho n'izindi ngingo mperekeza zizojyana naryo kugira ngo iryo tegeko ribandanye bica bisaba yuko abakoresha bahindura ingene bategekaniriza akazoza abakozi babo ibyo n'ibindi bituma Eh, bitaca binyaruka nk'uko byari byashyikirijwe hano ikindi nacyo ni uko na leta ishyira utundi twigoro kugira ngo ayo mahera azokwama aboneka Prospere ntawagwamiye akaba ari umunyamabanga mukuru akaba kandi n'umuvugizi wa leta muri icyo kiganiro nyine umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujeje harimo ubworozi akurira inkoni ku gishitsi abayangayanga ko badashobora guhabwa uruhusha rwo kongera kubaga mu gihe hakivugwa inyonko yo mu kiya cya lifuti cy'umutegabiri abayangayanga bobo ntibyoshoboka yuko nabo nyine bashobora kuronka akajya gutura kubaga ibitungwa canke bashobora kwikenura muri iki na kiriya kibobo ntacyo kuba kugira ngo nabo nyine bashe kuronka uburenganzira bwo kudandaza ibitungwa uruhusha rwatanzwe ni uruhusha rudasanzwe rwahawe umuryango wa isilamu kugira ngo bashobore gukora uwo munsi mukuru wabo ku kwemera kwabo eh, barabisabye kuko muri uko kwemera kwabo baravuga bati harakenewe yuko tubaga ibitungo kandi byagenze neza ku bandi nabo bavuga bati turakeneye yuko dutanga uruhusha icyo twabwira ni uko boshishikara ahubwo kubahiriza ingingo zagiye zifatwa kuri iki kibazo kijanye eh, n'inyonko yo mu kiyaya ca rifu izo ngingo rero zafashwe ku neza ya twese kugira ngo dushobore kwikingira tongere kandi dushobore no gukingira ibitungo ku zitandatu iminota mirongo itatu n'ibiri muri studio za Radio isanganiro ano makuru muri ko muyakurikira ku mirongo yacu fm ku mirongo inani n'icyenda n'ibice ndwi ni bujumbura mu micungaro yaho hamwe no ku ijana rimwe hagati mu gihugu amakuru yacu arabandanya ikiringo cy'amezi atatu nicyo gihabwa umuntu yafatiwe ibintu n'ikigo kijejwe gutoza amatagisi n'amakori oberi kuba yitunganije ashobore gusubizwa ibintu vy’iwarisha ari shamande n'amatagisi asabwa bivugwa na Fernand Remesho umushingwamanza asigura ko umukomiseri mukuru wa Aubert ashobora kongera ko ikindi kiringo kugira uyo muntu ntavuge ko arenganijwe imbere yuko ivyo bintu bishigwa ku isoko tumutegabiri uwo muntu bafatiye ibyo bintu aronswa akaryo ko kugira ngo azoshikire icyo kigo ca oberi amenyeshwe amateka yiwe uburenganzira bwiwe amenyeshwe kumbure n'amatagisi aterezwa gutanga hamwe n'amande mu gihe babonye yuko yarenze rya tegeko twari turavuga rigenga amaduwane mu gihugu mu gihe habaye fraude mu yandi majambo ikigo ca oberi rero mu bisanzwe gifise ikindi candiko cemeza baha uwo muntu yafatiwe ibyo bintu kwemera yuko yakoze icyo caha afise uburenganzira bwo kwemera yuko yakoze icyo ca canke ntavyemere mu gihe yavyemeye rero baramutunganiriza muharure ya mande nk'uko twari twabivuze ya mande ategerezwa kuriha ya matagisi ategerezwa kuriha ahejeje kuriha avyemeye aragenda akariha agashikirizwa gitansi itegeko rigenga amaduwane mu karere k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko riratunganya ikiringo c'amezi atatu amezi atatu ashobora kongerwamo ko ayandi amezi atatu ico kiringo rero kirashobora nkuko kidashobora kongegwa komiseri mukuru w'ikigo ca Obere niwe abona yuko muri ico gihe ivyo bidandazwa bishobora rero guca bishigwa ku isoko kugira ngo ibicuruzwe ariyo vente zo tunganijwe mu kigo ca obere nyene ubwira kandi komiseri arashobora kongera ko ikindi kiringo we nyene abona yuko gikwiriye kugira ngo ibyo bidandazwa bahe akaryo wa undi afatirwa vya bidandazwa kwitunganya kugira ngo azore ya matagisi n'amande bamuciriye hariho igihe icyo kigo cya obere canke le commissaire general wa obere yahawe uburenganzira bwo gushobora kubikora mu mwumvikano hamwe n'abo bose bafatiwe ibyo bintu radiyo isanganiro murambya imwaro igitega karuzi bubanza kibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe mu makungu ni kuri wesitatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage aya makuru ucuyakurikira ikibiriraho banaho n'abagendana ubumuga bagera ku mirongo irindwi ku bitura ubushikiranganje mu byo bujeje harimo gushigikirana kugira bubafashe baba muri komine ya ntahangwa bishikirizwa na ponsiyo hatungimana ni umuyobozi mukuru agejwe Gisata cyo gusubiza mu zabo abaziteshejwe n'ibiza hari kuri uyu wa gatanu mu nama yo kurabira hamwe icokogwa kugira ikibazo cyabo basegerereza mu mabarabara inkombe z'inzuzi nyamagana na muhira zirabangamiwe n'amazi yazo bivuye ku bantu bimba inzahabu n'abakuramwo ibikoresho byo kubaka nk'umusenyi uko kubomoka kw'izo nkombe kukaba guca kubangamira ibiraro bica kuri izo nzuzi ku ibarabara rikuru ry'igihugu nomero zitanu uwujejwe igisata OBPE mu ya Kibitoke amenyesha ko bama bigisha abanyagihugu ko kizira kuropora ibikoresho byo kubaka ahegereye ibiraro ni mu gihe Karim Bizoza buramatari w'iyo ntara ya Kibitoke amenyesha ko yamaze kwandikira abajeje igisata c'amabarabara mu Burundi kugira bakingire kiraro cyo kuruzi nyamagana kibangamiwe kuruta Alexi Ndayiragice amazi y'inzuzi nyamagana na muhira aguma asanzara agaca abomagura inkombe z'izo nzuzi ibyo rero bikava cyane cyane ku bantu barondera inzahabu umucanga amabuye na gravier muri izo nzuzi uko kubomoka izo nkombe birabangamiye n'ibiraro biri kuri izo nzuzi ku ibarabara RN5 Bujumbura Rugomba aho nk'ikiraro ku ruzi nyamagana kibangamiwe cyane nzigamiye Fidela jeje igisata ca UBPE mu ntara Cibitoke amenyesha ko babandanya kwigisha kwigisha abanyagihugu kugira bamenye ko kizira kikazirizwa kwima izahabu umucanga igaraviye n'amabuye ku metero ziri munsi ya mirongo itandatu z'inkombe z'ibiraro mugabo rero ngo harabaca babikora mu kinyegero bikabagora kugira bafate ku bijanye n'ico kiraro co ku nyamagana kibangamiwe cyane buramatari w'intara ya bizoza km amenyesha ko yamaze kwandika ikete abaje gisata kija amabarabara mu burundi kugira bakingira icyo kiraro ubu rero ngo arindiriye inyishu mm. muce ibitoke Alexis ndayiragije radio isanganiro Alexi ndayiragije urakenuye tuvangaho mu Cibitoke dukatire iburyo ha Cibitoke ni habanyagihugu bo muri commune Musigati intara ya Bubanza bibaza igituma batigera baronka umwimbu w'umuceri ushimishije mu myongo itandukanye basanzwe bawurimamwo basaba ababijejwe kubakurikiranira ico kibazo mu buyobozi bw'ibidukikije uburimye n'ubworozi ahibubanza basaba abo banyagihugu kwirinda gutera imbuto iyo ari yo yose kuko ngo atari imbuto zose zishobora kwimbuka ku misozi uwurongoye ubwo buyobozi akanamenyesha kandi ko bariko baragerageza ubwoko bw'umuceri ushobora kuhimbuka aha duce turangiriza amakuru twari twabateguriye kuri uno murango mwakoze kuba mwayakurikiye dushimire inosa bibona imana yadufashije mu buhinga bw'ibyuma omenga nduwayo nayabateguriye ndabasezeye ndabipfuriza umunsi wa gatandatu mwiza